для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Момант, калі лязо сустрэлася з лязом, проста немагчыма было адсачыць. Як бы зблізнулі дзве маланкі і адскочылі. Доктар рухаўся лёгка і прутка, кідаўся як змяя, але ватман падобны да скалы быў хуткі і плаўны, як вадзяныя цмокі ў глыбінях марскіх. Каб справа была ў Лондане, то, Зараз пачалі прабіць стаўкі, і нехта разбагацеў бы нечувана. А, не разумею цябе, доктар, усміхаўся Ватман. З чаго б табе заступацца за тую магнатку, што спрыяла зняволенню тваёй жонкі, сілком змусіла цябе ў падарожжа ехаць? Ці за выкарм мыша радзівілаўскага? ты ж быў рабом ягонага брата, і я бачыў тваю спіну. Што табе да багацеяў, якія цябе скарыстаюць, як трэсачку ў зубах пакалупацца, ды выкінуць грэбліва? Няўжо ты не хочаш іх пакараць? Скажы, куды яны з'ехалі, а потым, як выканаю сваю місію, мы з табой зноў сустрэнімся, і ты пакараеш мяне, як калі, вядома, зможаш. Найміт адбіў цэлую серыю выпадаў лёдніка, нязмушаны як бы у чыжыка гуляў. я не з-за іх. Я за сябе б'юся, скрозь зубы прагаварыў лёднік. Я аднаго ад усіх гэтых магнатаў ды князькоў хачу, каб пакінулі нас у спакоі, перасталі гандляваць Беларусю, каб вырашалі свае амбіцыі, як павукі ў слоіку. Перагрызіцеся вы там усе і пакіньце нам нашую зямлю. Герман, Герман, ледь не дастаў доктара ў бок, але ж не дастаў з прыкрасцю хмыкнуў. А ты не заплыў ты лушчам бутрым, скачаш як блыха. А ў спакоі вас не пакінуць, бо калі ёсць зямля, будуць і тыя, хто захоча ёю уладарыць. А пакуль будуць уладары, ім спатрэбяцца такія, як я. вас, наймітаў, забойцаў, мы паганым венікам з бацькаўшчыны будзем вымятаць. Лёднік шалёным наступам змусіў ватмана адысці і нават чыркануў па падбароддзі кончыкам шаблі, але зараз жа сам змушаны быў адступіць. Кожны ўдар ватмана быў такой моцы, што стрымаць яго без высілкаў мог хіба той галіяв – які заваліў пана Ервасія Галінскага на байцоўскай пляцоўцы у Лондоне. Але доктар трымаўся за кошт свайго майстэрства ды зваротлівасці, якія ўраўноўвалі недахоп сілы ў параўнанні з белавалосым гігантам. адзенемся выскаляўся ватман мы будем прыходзіць і забіраць вашых жанчын і атрымліваць ва ўзнагароду маёнткі якія адбяруць у бунтаўнікоў і вы станеце выхоўваць нашых дзяцей а вось ха -ха, цікава будзе калі пані саламея народзіць ад мяне сына. І ты будзеш яго гадаваць, а? Папытаўся, дарэчы, ці не цяжарная жоначка, раз ты не змог ёй дзіця зрабіць, магчыма, у мяне атрымалася. Доктар скрыжаваў зброю з наймітам з такой ятрасцю, што каб той быў славейшы, паваліўся б, як сухая чараціна. Некі час біўся моўчкі зацята, а потым здушана прамовіў. Няхай так, няхай, у таго дзіцяці будзе і наша кроў, і мы выхаваем яго у любові, да гэтай зямлі, каб ён да апошняга змагаўся за яе з такімі, як ты, каб ён не даў тваім гаспадарам прадаваць нас за магчымасць атрымаць уладу хоць з чыіх рук. Нічога ты не зробіш, доктар, пагардліва прыгаварыў ватман. Не ты, майстер вучоны, не романтычныя хлопчыкі, як твой вучань, не гэтыя мужыкі. Вы або інструменты, якім дазваляюць мець трошкі калёку, ці проста быдла, якое ганяюць пугай. Па мне дык лепей трымаць пугу у руцэ. Thank you. упускаеш одну важную деталь, Герман. Со стрыманным гневом проговорил сын полоцкого гарбара. Пугай, можно погнать у храм ти на войну. Але не примусишь щиро молиться — альбо стаць героем. Можаш згвалціць жанчыну, але не прымусіш яе пакахаць. У кожнага павінна быць тое, у што ён верыць і за што не збаіцца паміраць. А што ў цябе такога ёсць, а? Замак у чужой краіне, напханы нарабаваным добром. А ў мяне, у мяне, «Моя каханая, мой сын, мой вучань, мой полацак». фасам не захлынися!» Кинув розлаваний найміт. «Промовляєш, як герої старожитно-грецьких трагедій! Ха-ха! Зараз я тебе просто заб'ю!» І про 300 годов ніхто не вспомніть доктора Баутрамея Льодника з усіми його подвигами. А прапаноў багінскіх, сапех, радзівілаў, панятоўскіх ды іншых уладароў будуць чытаць і пісаць у кнігах, якімі б пры жыцці паскуднымі, здрадлівымі, жорсткімі яны не былі. Гісторыя рэч несправядлівая, і калі не прызначана тваёй Беларусі быць, яна знікне, расчыніцца у іншых краінах, як десяткі і сотні да яе дзяржаў, княцтваў, герцагстваў. Яна не знікне ніколі, таму што заўсёды будуць нараджацца такія, як мы, сказаў Бутрым, глыбока ўздыхнуў, як заўсёды рабіў, калі праганяў злосць, нервовасць, стому, і гледачы атрымалі задавальненне. Праціўнікам было больш не да слоў. Яны ўжывалі ўсе свае ўменні на поўніцу, не для форсу, а каб забіць і не быць забітым. Сонца паволі знікала за лесам, тені раслі быццам набліжаліся цікаўныя здані. У двары маёнтка Галінскіх зрабілася шумна, бо гледачы захапляльнай бойкі раўлі, падбадзёрвалі дуэлянтаў, лаяліся. Карацей нічым не адрозніваліся ад натоўпу ў дракошчыне, тамашове, Лондоне ці вільні, якому паказваюць відовішча з крывёй і смяротным завяршэннем. А завяршэнне мусіла быць хутка, бо абодва дуэлянты стаміліся, пот і кроў залівалі вочы. Нарэшце ватман зароў, як мядзведзь, і так махнуў шабляй вакол сябе, перакруціўшыся як ваўчок, што доктару каб пазбегнуць удару, давялося кульнуцца на зямлю. Зараз жа у тое месца, дзе ён упаў, уторкнулася шабля. Доктор, круціўся па стаптанай траве як вужака, ледзь паспяваючы ўхіляцца ды лежачы адбіваць удары. Ватман з хайканнем сек шабля, не даючы ворагу падняцца. Вырвіч бегаў туды-сюды, спрабуючы ўсачыць за кожным рухам бойкі. Маёй будзе баба, раўнуў ватман, і з сілай уторкнуў шаблю у лёдніка. Падняў, на лязе цямнела кроў. У пранціш ажно сэрца спынілася, а лёднік на імгненне замёр і раптам выгнуўся, як спружына пружына, Неверагодным намаганнем пасла ўзнясіленае цела наперад, і ватман застыў, заціскаючы рукамі рану ў грудях. У белых вачах яго было шчырае здзіўленне. Табе б, доктар, у балагане выступаць. На вуснах найміта, на показалася крывавая пена. Гігант зноў падняў шаблю, зрабіў крок да вор, але захістаўся і паваліўся як слуп. Вырвічу падалося, што зямля задрыжэла. Лёднік упаў на калені, абапёршыся рукамі і спрабаваў аддыхацца. Пранціш падбег да свайго прафесара Бутрым. «Бутрым, ты цэлы? Куды ён цябе параніў?» Лёднік ажно не мог гаварыць. паглядзець на такі паядынак, лонданскія знаўцы аддалі б горы золата. Нехта падаў конаўку з вадой, прафесар, захлынаючыся адпіў, аддыхаўся, падняў галаву. Саклета? Невысокая жанчына у наміцы шчасліва усміхалася. «Пан доктор, я, як толькі даведалася, што вы ў бядзе і на дапамогу клічаце, адразу свайго мужа адправіла і братоў ягоных, і бацька мой вунь там, з канём за дрэвамі!» Лёднік, пахістваючыся, узняўся. Кашуля на баку набрыняла крывёй, падобна там слізганула – на стачу шабля ватмана. Дозвольте, дозвольте, я вам раны промыю. Я леки узяла як вы тады вучылі зроблена з крываўнікам з драўляным алеем і э, хлеб з плесняй як жа без яго доктор абцёр рукой твар значыць ты замуж выйшла так шчасліва усміхнулася саклета пан гервасій пасах прыслаў а антось мой хорошы з дзяцінства мяне шкадаваў толькі раней як у мяне нараз на твары быў сваякі не дазволілі б яму са мной жаніцца а цяпер майму бацьку дапамагае на млыне усё дзякуючы вам пан баўтрамей павек мне не расплаціцца ад сонца застаўся толькі барвовы пасак над лесам. Быў трамей перавязаны, апрануты фанаберысты стамлёна змрочна зірнуў на пранціша. Ну, што? Паехалі, рыцар. Пераначуем на млыне. Вунь як запрашаюць. Хопіць нагасцяваліся ў панова галінскіх узяліся ж яны на нашу галаву рамегады юлія беларускага разліву а лоб за іх падстаўляць чамусьці нам я стары ўжо для такой гімнастыкі а «Як ты оказался тут у самый зручный момент?» — потекавился Прантиш. Лёдник помацал плячо со старой раной, осторожно поправил повязку на свежей ране на боку. «Ай, посля твоего отъезду, посребный корт, почул я кля корчмы, одна девка рассказывала другой про...» страшнага волата з чырвонымі вачыма і белымі валасамі, які на чале войска пагнаў некуды ў бок глінішчаў. Спалучыў у думках два і два. Адправіў саламею у вільню, наняў ім з малым павозку з фурманам, а паколькі ў адрозненне ад пана вырвіча разумеў, што сам насам з атрадам не спраўлюся, паскакаў пад дапамогу. Мужыкі наездаў таксама не любяць. пакульгваючы праходзіў паўсцела ватмана, каля якога сабраліся ягоныя найміты, што рыхтаваліся без асаблівай славы, але і без стратаў пакінуць глінішчы. Цела раптам варухнулася, І дужая, як сталёвая рука, ухапіла доктара за крысо, так, што той ледзь не паваліўся. Наш двубой яшчэ наперадзе доктар, прахрыпеў ватман. На ягоных вуснах лопаліся крывавыя бурбалкі. Лёднік вызваліўся, змрочна гледзеў ворага, якога адзін з паплечнікаў узяўся лікаваць. Працэс лячэння доктару не спадабаўся. «Чакай! Не так!» – скамандаваў ён самадзейнаму лекару. «Хлеб з плесняй пакладзіць сюды, прыцісні! Так-так-так, каб так, паветра не праходзіла! Вось, гэткім чынам!» Доктар дапамог перавязаць рану, якую сам жа і нанёс. Ватман ляжаў, заплюшчыўшы вочы, – ці страціў прытомнасць, ці бачыць не хацеў, як ненавісны лёднік яго ратуе. Mm -hmm. месте пакладзіце на левы бок, распарадзіўся цяжка ўстаючы бутрым. Вырвіч ажно адвярнуўся з прыкрасцю. Цяпер ён ясна разумеў, чаму не хоча быць лекарам. Вось так лёгка пераступаць праз свае пачуцці дзеля клятвы гіпакрата і ратаваць жыццё ворагу, які згвалціў тваю жонку, і марыць толькі пра тое, каб цябе забіць. Не, пакуль што пранціш на такое нездатны. У апошнім святле доўгага летняга дня пранціш заўважыў на твары баўтрамея лёдніка мройную усмешку такую, якая бывае ў вандроўніка, які нарэшце вяртаецца да каханых людзей. Эпілог. твар досканалай прыгажосці плямілі чорныя пасакі сажы. Пад носам лялькі утварыліся бандыцкія вусы. Алесік, што ты робіш? Пані Саламея сцягнула малога з каленяў пандоры. Шиковная сукенка ляльки так само была у чорных адбітках маленькіх далонік. «Щотка дрэнная!» Упэўнена заявіў Александр Баўтрамеевіч, лёднік, дэманструючы не толькі прыроджанае імкненне да эксперыментаў, але і толькі што набытае ўменне вымаўляць літару «Р» пайшлі рукі мыць, — строга сказала Саламея. — Ну што ты нарабіў? Татка сварыцца будзе. — Не будзе, — заявіў малы. Ён гэтую тётку не любіць. Пранціш ледь стрымаў рогат. Сын прафесара усе таткавы сакрэты раскрываў лёгка, відаць, з-за падабенства характараў. І ўжо карыстаўся тым напоўніцу, якім бы строгім татка не выглядаў, як бы не адчытваў малечу за пракуды, а варта было таму усхліпнуць альбо зрабіць жаласныя вочы і раставаў, як воск на сонцы. А ўжо калі малы пачынаў задаваць пытанні, чаму яблык падае ўніз, а не ўверх, як зроблены тэлескоп – чаму кроў чырвоная расчульваўся і давай з захапляльнай лекцыі чытаць і што з гэтага дзіцёнка толькі вырасце хм. хіба што новы прафесор шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя